Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. 6 i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, i temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 ràdio, amb el treball de Sala Folgado, la redacció d'Arturo Delgado al front del control de Sobo. Saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com. I que a més Teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, per tal de eh, contestar a la pregunta que en el dia d'avui vos eh, hem fet i que no és una altra que, després de la derrota del Camp Nou, penseu que l'equip és reforçat de cara al tram final de Lliga? En ganes de tocar una miqueta als nassos seria jo de... Penseu que existís la derrota útil, aquella famosa frase desafortunadíssima de eh, Jorge no? Bueno, pues, eh, és la pregunta que estem fent en el dia en el dia d'avui. Penseu que l'equip és reforçat després del partit del Camp Nou de cara al que resta de temporada? Són sis. Sis partits, 18 punts. És que el València Club de Futbol i la resta d'equips el resten per acabar la temporada. 18 <clears throat> punts en joc. El València està a 4 de l'Atlético de Madrid i té dos per darrere el Sevilla. Un Sevilla... Hi ha coses que no fallen. Quan t'ha arribat el moment de tindre que volcar-se en dos competicions, hi ha entrenadors que això no ho saben dur, no ho saben fer, tiren una de les dos, prioritzen una de les dos, i les d'ara el Sevilla té el cap més en la tornada que ha de jugar dijous contra el Zenit que en el que tenia que jugar ahir davant del Granada. Tot i així, Sevilla s'ha d'aprofitar de les mancances i dels febreses del Granada. Vull dir que el València, en la jornada en la qual va perdre, se va afavorir de que el conjunt del Sevilla no aconseguirà la victòria. Per tant, el València estarà dos, encara està dos punts per damunt del Sevilla Club de Futbol. La lògica perquè València i Sevilla tenen pràcticament eh, el mateix calendari exceptuant que el València acaba contra l'Almeria i el Sevilla acaba eh, una jornada més tard que contra el Mala, si no recorde malament eh, o alguna cosa però de qualsevol manera, que és on jo anava el València Club de Futbol posant-ne un parentesino del Bernabéu encara que, després de veure com ha competit l'equip, jo no descartaria apuntar en el Bernabéu, mínim ha de saber que ha de traure 15 de 18 si vol jugar a la Champions, perquè si no, possiblement se va trobar amb un Sevilla, que és cert que aquesta setmana està amb el cap més en Sant Petersburg que en la Lliga Espanyola, però que ve demostrant un bon joc i per això està a dos punts el València Club de Futbol. El València i el Sevilla estan fent les millors temporades de la seva història a nivell de punts, però no els hi dona com per a anar més que punar per a, tercer, per a quarta plaça. I això és la desigualtat creada en la Lliga Espanyola. Per això diria que el València, com a mínim, ha de saber que dels 18 que resta ha d'aconseguir-ne 15. Això vol dir que la resta de partits, és a dir, Granada, Rayo, Salta y Almería, sí o sí, ha de traerlos. No quedó en altra. No llames ves misteri. El Valencia Club de Fútbol ha de intentar guañar... Y sin partidos que le resten Yo Ibar, me dice Ibar a mí. Porque si no al València li pot complicar la Champions. Al València li resten 6 partits i com a mínim, en aquests 6 partits, ha de treure 5 victòries. Això sí, i resar, pregar, per a que el Sevilla no aconseguís que les victòries, perquè si no acabaria un punt per damunt del València. És a dir, el València ha de jugar-se-la a 5 victòries per a estar segur i igualar el que puga fer el Real Madrid en Sevilla. Si el Madrid perd en Sevilla, el València tindria que anar a guanyar allà el Bernabéu. Si el Madrid empata en Sevilla, al València, amb un empat o una derrota, li bastaria perquè, com dèiem, a igualtat de punts té el gol haver guanyat. Però ens queda un final de Lliga apassionant, no. Lo següent, final de Lliga, que també viurem, com sempre, així la sintonia de la 97 punts de ràdio, però que eh, va ser eh, plena d'emocions. Estem a tan sols sis jornades de que acabe esta lliga i la realitat i la veritat és que l'objectiu de la Champions, que és el que s'ha marcat el València, encara està per tancar, per abastar, i encara el València ha de fer un esforç suprem per a poder arribar a estar entre els quatre primers llocs. Tenint en compte que, això sí, el quart lloc no dona opció directa a la Champions. Eh, dona opció directa a la prèvia de la Champions. Però aquest ja és un altre cantar. Les 11 de la nit i 37 minuts repassem l'actualitat del dia en 5 fotos. la recta final en el Valencia cuarto tot la derrota en el Camp Nou, empata y del Sevilla deixa de Mestalla en el quart pero però la obligación de, no, de no errar, tal y como recorda José Luis Gallá. Lo que tenemos que, seguir haciendo es, es, trabajando, es mirar el próximo partido como hemos hecho hasta ahora y, centrarnos en el objetivo de, de Champions, que, que es muy bonito y muy ilusionante. Descans per a quasi tot, ja que l'equip ahir i avui descansa i, de, i demà torna al treball a Paterna. Els que s'hi han treballat són Enzo Pérez i Piatti, que volen estar per al partit davant del Granada dilluns. Primers rivals de pretemporada en una de les fases es durà a terme en Àustria i allà es jugarà un torneig confirmat pel Red Bull Salzburg l'11 de juliol. Junt als locals estaran, i el València estaran Werder Bremen i el Southampton. Continúa fuera el llevando a Torragüí al trevaya Buñol. El Alcaraz continúen fuera del dels de descens, Totil en paz de Divende, tal i como ha recordat José Luis Morales. Pues la verdad que bueno, ¿no? Porque ha habido resultados que hacen que salgamos de los puestos de descenso y bueno, eh, jugando en casa todo el mundo hubiera querido una victoria, pero el no perder no, nos ha hecho salir de esos puestos. Triomf de pes. La victòria ahir de València Bàsquet en canxa del Joventut li serveix per assaltar el quart lloc que a hores d'ara és de Bilbao Bàsquet i intentar ser cap de sèrie en els play-off. Les 11 de la nit i 38 minuts. Recordem la pregunta. Existís la derrota o tiro siga el València i reforça després de la derrota en el Camp Nou en vistes al que resta de campanya. 11 i 39. Preguntem com està el València, com està el Sevilla, com està algun dels cedits del València. Tot això li ho podem preguntar al següent nostre convidat. A tornada de pausa i per obrir el programa, avui el segon entrenador del Granada, Pep Serer, protagonista en la sintonia d'Esports 97 nit, en la de Ràdio. Primer la informació, després la tertulia, tot fins a la una de la matinada. ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Arranca Esports 97, el nostre programa que comença la setmana, dilluns. Mira una miqueta ahir, i una miqueta el dilluns que ve. Com se pot fer això? Doncs pues molt fàcil. Sabeu que ahir el perseguidor del València per un joc Champions el Sevilla empatava a on ho feia en Granada, davant del conjunt local. I precisament el Granada és el proper rival del València en Mestalla. El dilluns a les eh, 9 més quart, partit que tindreu com sempre així la sintonia d'Esports 97 el partit. Qui és el segon entrenador del Granada? El coneixeu tots. Ha defensat la samarreta del València molts anys, és València i ara està en eh, Abel Resino, ja van estar en el Celta i ara estan en el Granada intentant salvar el conjunt nazarí. Pep Serer, Granada, què tal? Bona nit. Bona nit, què tal, Manolo, com esteu? Què tal per la ciutat? Molt bé, així fenomenal, <laughs> llevant de lo que sabem que els resultats esportius no acompanyen, però mm. la veritat és que el club fenomenal i tot tot marxa de moment. Estàs fent ahí carrera eh, com a segon entrenador en, en Abel, estigues en, ja són dos equips en primera, primera el Celta sí, i ara el Granada, sí. sempre te toca patir, algun dia te tocaré la, la part dolça, esperem que ah, sí, però bueno, esperem. el primer any ho salvareu i anem sí, a veure guany sí, també. Sí. Bueno, realment portàvem pràcticament els mateixos punts en, en la mateixa jornada, és curiós, però, mm. però és així, l'estadística diu, diu això sí és cert no? que, que no, estem, no estem tenint la sort que, que tot xoc té, té que tindre, com és el futbol, i, i a vegades eh, no és com volem, no? però bueno, estem ahí, com tu dius, porta ja dos anys en, entrant de primera, per mi és, és el de prendre cada dia, el dia a dia, és fantàstic, és el que m'agrada i, i bueno, n'hi ha, que, ha que anar a l'experiència, és l'important. De cara eh, al nostre públic fonamentalment eh, valencianista, Pep, eh, mm. la pregunta que la primera que ja vull fer-te, després de, de que empatareu a ir davant el Sevilla, que hi hagués de tot. Jo crec que en la primera part li poguereu pegar un pas important al Sevilla, Sí. I que després, en la segona part, el Sevilla té l'última, pràcticament, amb l'àrbitre xulant la fi del partit, que vos pugui costar el partit, però bueno, la cosa va acabar en taules, en empat a un. Eh, la meua teoria personal és que eh, quan arriba a dos competicions, el Sevilla, per la direcció que té, i no vaig entrar en més, mm, dubta, eh, acaba prioritzant una competició. Vares veure el Sevilla una miqueta més dispers després de lo que va jugar el dijous en Europa League i el que encara té el dijous que ve en el que se juga la, la vida? Per mi el Sevilla és un gran equip, eh? és un equip que té una pegada no fantàstica. Després és evident que nosaltres, eh, nosaltres estudiem el rival i en aquest cas l'últim rival és el Sevilla. O sigui, te puc parlar bé de del que hem vist. Sevilla és un, és un equip que, que domina tots els, tots els, els arguments que pugui tindre el futbol, que domina el xoc aeri, que són molt bons, en Cricòvia, en Via, en mateix en Xors, ja lo siguiente. Uh -huh. Després té un xoc eh, directe molt bo, molt fort, en Vaca, eh, mateix eh, Gameiro, té un mig del camp amb eh, molt bons jugadors, molta força. Té un, uns enllaços molt bons, en Denis Suárez. Eh, bueno, no m'has cal dir que, que, que tens una maqueta que no hi dona ni bola a Llaguasta, que és un gran jugador. No? Uh mhm. -huh. Per tant, té arguments suficients per a, per a, per a competir. Eh, ja en, eh, és, un, és un equip Champions, un equip com a València, un equip que està fet i està destinat a, a estar allà dalt, entre els quatre primers o cinc primers, si m'apures. Si Y és un eh, que a nosotros, si és cert que tu dius és normal que li passi factura al esfuerzo en, en la sala de temporada que estem, és normal que li pugui passar factura, però, però és un equip que sap competir, això és molt important. Sí, sí, eh, eh, d'això no tenim dubte. Eh, estàs pintant molt complicat de cara a una plaça final. No, no. no, no només dos punts se separen a hores el València i el, i el Sevilla, no. encara que el gol a veure esperes de Mestalla. No, jo, de davant se que és, és un equip més vertical, és un equip que te fa més mal. És un equip que, que utilitza molt les bandes, que utilitza, eh, que té jugadors que estan en ratxa, té un Pablo Alcácer que està, que està jo crec que està de gràcia una altra vegada, té un Negredo que està ahí, que li està fent la competència i que, i que també li està marcant gols, Fegulí pensa que està en el seu millor moment, Ai, per mi, avui, avui en dia el València és un equip eh, per, jo no, no per evitar pensar per, per el tercer lloc, és un equip per plantar-li cada de dalt. Mm -hmm. Escolta, estem parlant ja, lògicament, del València, que és el, proste, el vostre proper rival. Uh mhm. -huh. Quan afrontes a un equip a hores d'ara, tal com està conformat del València, què penses? Uh mhm. -huh. En el mal que te poden fer davant, perquè, com tu dius, mhm. poder entrar per dins o per fora, segons com tinguin el dia i segons com plantegen uno. Eh, en lo que tens de sub que superar darrere, perquè la, la línia de defenses que tenen, eh, jo feia tres que no havia una defensa del València tan sòlida com la que tenen. Sí. Quan planteges un partit d'estos, per on intentes començar a clavar-li mal rival? Mm. <laughs> a... és molt difícil, molt difícil, i és com tot, tu no pots anar a, a lluitar amb un equip que està en un tanque i tu vas a una escopeta, yeah. no? No sé si entenem. Sí, sí. El que tens que fer és esperar-lo, esperar-lo i quan se descuida som el cap del, camp, del tanque disparar-li. No sé si t'ho va deixar clar. més <laughs> mezcla de l'aigua. eh, tu no pots anar meto a tu, meto a tu eh, a un equip de València. No, perquè, bueno, sí, pot ser un de valent, però sempre en línies juntes, fer un, un equip solidari, sent un equip de moltes ajudes en defensa, sent un equip en un valor parat, que això és algo que treballa jo, que això és coses de pròpia, que per fi l'altre dia marcarem un gol, que ja era hora. Uh mhm. -huh. I plantejar una estratègia molt forta, perquè té els dos centrals que són, no sé, van com avions, tant Mustafi com, com també Otamendi, i bueno, jo tinc la sort almenys de conèixer la València B, perquè porten analitzant-ho pràcticament tot, tot l'any. Uh mhm. -huh. I és cert que és un equip letal, una pegada, una pegada. Parlàvem en principi que els dos davanters no fiquen gols, vale, no fiquen gols, eh, eh, bueno, eh, Paco ja en porta els quants, eh, també, però és que els homes de segona línia porten un grapa de gols, el mateix Parejo, el mateix Piatti, Segulí, són gent que te marquen gols. Eh, André Gómez és un, per tant, és un equip, eh, és un equip Champions, un equip per estar dalt, eh, Manolo. Es nota quan un equip a, a un estadi com Mestalla, que en enguany només s'ha vist escapar 5 punts, eh, eh, punts eh, mm. l'equip rival Eh, jo crec que l'any passat eh, el Granada o el Celta quan tu venies o el que vinguera venia a Mestalla i deia, eh, mira, Mestalla, en guanya ahir se pot rascar ara mireu Mestalla i digueu és que no s'ha escapat 5 punts d'aquest camp Bueno, te vaig dir una altra història uh eh, -huh. la manera, claro, és evident no? que tu saps contra qui jugues, no? a ser realistes però també l'altre dia que s'ha contra el Sevilla i que és un equip Champions i li rascar a i no li guanyes de miracle eh? perquè si et fiques a de Roberto ja està el lío correcte el futbol eh, avui en dia eh, si és cert, és cert que els pressupostos i les entitats estan per algo i si València té pressupost que no sé quantes vegades és més que el Granada és per algo no? i que jugadors mm. evidentment d'un nivell amb tots els respectes més superior que nosaltres però el futbol és, és així de gran moltes vegades li pots, fer, li pots plantar cara li guanyar, li guanyar el Màlaga al Barcelona al seu camp Correcte. i el València l'altre dia si marca penalti jo crec que canvia tot uh mhm. -huh. no? per tant nosaltres anem a lluitar i, i anem a voler passar pensant sempre també perquè tens que planificar que el Xus tenim un partit que xunga la vida contra l'Espanyol, així a casa. Me parla... Tant... Perdó? No, no, t'estava dient que, que continuaràs. No, no, que això, pensant, pensem en el València, però també pensem en els propers, que sí, una, una planificació a curt plaç, però sabent que el que te xugues, no? Tu saps que tens que rascar, o tens que rascar en cambio així contra l'Espanyol i, i contra el que és més complicat, no? Però, no obstant, anem a, a lluitar a veure què passa. Eh, M'estàs parlant de, de Robert Ibáñez, jugador cedido per el València en el Granada. Sí. Què tal? Com està jugant? ¿Quién quin quién futuro llevas este chico, Pep? Pues mira, yo creo que está en el millor moment. El millor moment de, de, la, de la liga està... És un, és un tío fantástico, un chaval muy majo. Almenys el de veí, así, está al final. A pujar vos y està fent lo que toca, ¿sabes? Segur que sí. Sí, és un buen tipus. I, i está, tiene una cosa que sin innata, que és lo que va a passar. No, no va a engañarse. Mm. Té mucha velocidad i té gol però sobretot té velocitat, és un tio que és valent, que quan té gol va amunt i, i fa molt de mal als defenses. Té pia un defensa que està cansat i, te, i li pega dos carreres i te'l deixa tieso Jo crec que és un tio que pot jugar en banda de València perfectament l'any que ve. Pues, sí, mm, era la pregunta que t'anava a fer, però t'has avançat. Si tenia jo claro. que era una plantilla de Champions con la que en principi apuntes sí. a la del València l'any que ve, però si tu ja me dius que sí, vamos, firme de baix. És un xaval jove, de 22 anys, uh -huh. i Yo te digo, mira, que no puede ser titular, no sé, pero este te disfalta mitja hora y te pega dos carreres i te reventa el, el, el esquerra, Eh? Uh Això te dic jo perquè ho veig cada dia. Ja ha millorat moltíssim. S'associa més, és un xaval més d'equip. la dia contra el va treballar moltíssim, moltíssim en, en el Navarro. I li pujava moltes vegades i el va tapar molt bé. I, bueno, té una, en la primera part té, una que creua, creua la porteria, que és, és gol, la té que ficar. No té sort d'una fica, però, bueno, nosaltres a fer gols i i el comportament és excel·lent, no puc, no puc parlar malament de res, al contrari, tot bé. Pues és una fantàstica... És una fantàstica... Sí, sí, a més, a més t'ho dic de veritat, eh? no t'ho dic per quedar, sí, no, no, per quedar bé. Sí, no, no, me consta. I... Te, te conec ja molts anys, Pep. Escolta, eh, vull acabar en dues coses més. Per, sí. Perquè en una, en una de les preguntes eh, est, està tot el món implicat, encara que pugui semblar que no. Eh, parla de la famosa sanció a l'Almeria, perquè està el Granada sí. per mig, està el Llevant, que també està jugant-se la vida, claro. està el València, que va a, a Almeria l'última jornada no és una miqueta un bochorno i un cachondeo còsmic que probablement fins a juliol no se sàpiga que van a passar a mitjans tres punts? No, hi ha Sobretot perquè dona la sensació de que és una miqueta cachondeo, no? Clar. Aquestes decisions, quan s'agarren, són decisions molt importants i s'han de, de, de, de, de pactar o de, o de resoldre quan vas millor. Si és que sí, és que sí, si és que no, és que no. Ja està. Però fes-ho ja. Fes-ho ja perquè després, ixa, ixa decisió eh, pot tindre moltes, moltes conseqüències i negatives, no? negatives per, per a molta gent. No? Per tant, eh, això s'ha de fer ja. S'ha de fer ja, igual que eh, el mateix Elx. El Elx té problemes de, de, de moltes coses i, i hi ha moltes amenaces, i, i uno i diu no sé què, l'altre i no sé quantos. Correcte. No sé, no, sembla que, és, que no n'hi ha pare, no? Que no mana ningú. <laughs> no n'hi ha pare, Això, quina, quina eh, és, és, veritat, és veritat. Eh, tu quan hi ha un pare dius, esto és es lo que hay, pum, s'ha acabat. S'ha acabat la història. Eh, és que n'hi ha que, que si la Lliga diu una cosa, la, la, la, la Federació diu una altra, joder, tenen eh, tiene que aclarir-se i ser un consens i dir, això és el que n'hi ha. Per això i per això. I s'ha acabat. I per últim, ja que estem tots implicats, en este cas, des de, des de València amb el, amb el Llevant, com veus el Llevant? Mira, el Llevant té una cosa molt important no vaig a ficar-me a valorar si és millor equip que nosaltres o si té xoa bé o xoa malament. de una cosa muy, muy y i se competís durante el partido. Eso mhm. es algo que, que nos falta, el exemple. nosotros... hi en cambio, el Rayo Vallecano, te fiquen el empate i baixes sus brazos pero lo que siga, perquè un equipo que está resentido, que, que xona ansietat, ansiedad... no, llevan eh, el Sevilla el más de 0-2 y la segunda parte se competir y se han parado Y no empata de miracle. Es un equipo que, que lluita l'altre contra español lo matéis. Contra nosaltres va entender un error personal, eh, no se este el portero que se va a engañar. Mhm. i, i, i te guanya el partit, s'han guanyant eh, i al minut 88 nosaltres, o sigui, és un equip competeix, un equip que, que jo pensé que, que bueno, va patir, perquè és normal, però és difícil, jo crec que té moltes possibilitats a la base, moltes possibilitats. Pues volen que se salve el Llevant, volen que se salve el Granada perquè està el nostre Pep Serer i ojalà... I que València guanyi la Lliga. I que València, si és possible, guanyi la Lliga, clar que sí, ja que ahir ho firmem. <laughs> Pep, moltíssimes gràcies per atendre'ns bueno, i molta sort en el que vos queda de Lliga. Gràcies a vosaltres, Manolo. A Pep Serer, valencià, de Guarda les Valls, eh, segon entrenador a la d'Abel Resino en el Granada, me queden diverses reflexions, que el Sevilla competís però que el València te fa més mal, és més vertical, que està per a competir en els tres de dalt, eh, i me queda també amb la reflexió sobre Robert Ibáñez, que ell té, pensa que és un jugador que té gol i té velocitat, que això val en el futbol, i que és un jugador que té per a ell lloc en una plantilla de Champions com la que ha de ser l'any que ve, la del València Club de Futbol. El primer convidat de la semana en Esports 90 Zenit, hem de parlar eh, de José Luis Gaya, que parlaba para la tele oficial del club, para eh, valenciaplay.com, vcfplay.com, y parlava del objetivo del equipo, El que dèiem abans, ya no se puede errar. Queden seis partidos, ya ganen la per Quedan seis finales y, lo que tenemos que hacer es ganar la primera, que es contra Granada, y, y a partir de ahí pues seguiremos mirando los próximos partidos, pero... Eh, lo más importante es el partido del Granada y, nos jugamos mucho en ese partido. Lo que tenemos que, seguir haciendo es, es, trabajando, es mirar el próximo partido como hemos hecho hasta ahora y, centrarnos en el objetivo de, Champions que, es muy bonito y muy ilusionante. Un gallá que se refería de esta manera a la posibilidad de haber tornado a jugar después de la seva Sí, hacía ya pues prácticamente tres semanas que, no estaba jugando y nada, muy cómodo y esa pena la, derrota, pero bueno, contento de seguir jugando. Anem a parlar d'ençada de Folgado, que avui quasi ha descansat com l'equip. Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Eh, eh, dic quasi perquè està així folgado i perquè també quasi descansat l'equip perquè hi ha dos futbolistes que avui han treballat perquè volen arribar dilluns contra Granada. Són Piatí i Enzo Pérez. Fonamentalment, el que sembla que té millor color de cara per a tornar és Enzo Pérez. Sí, encara que avui Piatí ha sorprès Manolo perquè també ha completat una bona sessió preparatòria, eh, voluntària, les, als terrenys d'entrenament de, de Paterna, encara que d'alguna forma també pues, necessària a canvi de la seva recuperació, però no perdre aquestes sis finals que resten fins la conclusió del campionat de, de Lliga, però bueno, entre els dos Manolo sembla que qui més eh, possibilitats té de tornar a jugar en el següent compromís de, de Lliga, que no arribarà fins a una setmana, recordem, amb Estalli davant el Granada, pues és l'argentí Enzo Pérez, recordaràs que ja en les acaballes de la setmana passada Enzo Pérez eh, treballava amb el grup, completava sessió preparatòria amb, amb l'equip, i a, i a partir d'ahir, bueno, pues hem vist altra volta, xafar este raig de, de Paterna, inclús colpejar la pilota a Pablo Piatti. Des dos, que més possibilitats té de jugar davant el Granada és Enzo Pérez, però de moment tampoc està encara descartada la presència de Pablo Piatti. Perfecte, Folgado, gràcies. Adéu. 11 i 55, per cert, eh, avui el Red Bull Salzburg ha comentat, ha confirmat en la seva plana web que estarà allí en estiu el València, en Àustria, i que l'11 de juliol hi haurà un quadrangular en el qual estarà el propi Red Bull Salzburg, el mateix València Club de Futbol, el Werder Bremen i el Southampton. De moment, l'equip de Ronald Koeman. Morbo al cantó. 11 55, en el llevant d'una esportiva. La part més positiva és que eh, per al conjunt de Lucas Alcaraz continua una jornada més, estan fora dels jocs de descens. Això sí, cada volta la diferència amb la salvació o amb els jocs de descens, per millor dir, s'acurta més. És com les pel·lícules ixes en les que està el protagonista i va baixant el sostre en un que té pinxos i va baixant i va baixant i cada volta va salvant-se però cada volta el sostre està més a prop del llevant però de moment la realitat és que el llevant tot i no guanyar tot i empatar davant de l'Espanyol està res d'ara fora del, del descens amb 29 punts 28 o 25, no ho saben de l'Almeria, que això és un catsondeo còsmic, lo de la sanció de l'Almeria, i també 28 el Deportivo de la Coruña. Faltaria saber el gol a Veràs, crec que és favorable al Llevant. Al Llevant, sí. En efecte, pues, eh, és la situació. Avui l'Elx l'ha guanyat 1-0 a la Real i es queda amb 34 punts. I avui ha parlat Morales sobre com té el calendari Llevant, que ara venen partits una miqueta complicats. Sí, ahora tenemos una serie de tres partidos muy complicados y y bueno, eh, creo que hasta el último partido va a estar todo muy apretado y esperemos que podamos ser los cinco que vienen ahora y podamos dejar el último para, para que sea una fiesta en casa ya con la permanencia. El Matriz Morales que paraba de que este equipo sabe que eh, fins último último segundo tiene que patir y que es que todo y que eh, el rival se le avance en el marcador, mai a los brazos. Habla muy bien de nosotros, ¿no? Pese a que no fue un partido que, esperábamos, eh, nos tocó sufrir muchísimo. Eh, ellos con su posesión pues nos crearon bastantes dificultades, pero bueno, el equipo, como te he dicho, supo sufrir y, y al final eh, consiguió el empate e incluso alguna ocasión más para conseguir los tres puntos. Entreno toda la semana el Llevant Esportiva, que avui ya ha tornat als entrenaments amb tots a disposició del míster, excepte Diop, que continúa en Dioplandia fuera de la resta dels eh, éssers humans i dels mortals. 11 y 57. Y ahí, victoria importantísima de Valencia Básquet. Juanma Romero, ¿qué tal? Buenas Hola, Manolo, buenas noches. Y es que va a ser importantísima esa victoria que acosta muchísimo al Valencia Básquet a la posibilidad de encarar ser cap de serie en el playoffs. Sí, la verdad es que sí, una victoria muy sufrida, pero sí que es verdad que con un premio, un premio grande, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo hable la reacción del Valencia Basket en el último cuarto, donde remonta 11 puntos de desventaja ante un equipo evidentemente muy crecido, pero con paciencia, con tranquilidad y con acierto, ¿no? Sobre todo por parte de Pau Rivas, aunque también yo creo que hay que destacar el buen partido que hizo Sergi Lissú... pero sobre todo Pau Rivas, que anotó los 10 últimos puntos del Valencia Basket, que sirvieron primero para igualar, para ponerse por delante por un punto y al final pues para ratificar eh, la victoria, ¿no? Una victoria además con valor doble, porque en este caso deja al Juventud, al rival de ayer, a una victoria que son dos por el por el tema la y ahora mismo pues a solo una victoria del cuarto clasificado en una jornada muy positiva puesto que al margen de ganar perdió Bilbao Basket que ahora mismo es el cuarto perdió el CAI Zaragoza y perdió el Gran Canaria solo ganó el Vasconia que jugaba frente a uno de ellos frente al CAI con lo cual una jornada más que positiva para el Valencia Basket que ahora depende de sí mismo para, ser cuarto. Para ser cuarto, porque ha de jugar contra Bilbao Basket, que a més un calendario promes complicado que el del Taronja. Sí, porque por ejemplo esta próxima jornada el Bilbao tiene que jugar en la cancha del Real Madrid, una pista evidentemente muy complicada. El Valencia Vázquez recordemos que jugará el sábado aquí en la Fonteta frente al frente al Manresa y como bien dices, el gran eh, poder que ahora mismo tiene Valencia Basket es que depende de sí mismo porque Bilbao tiene que visitar la Fonteta el próximo 17 de mayo, además con una veraz que en este caso es remontable. En Bilbao solo el Valencia Basket perdió por dos puntos, con lo cual evidentemente es eh, salvable esa situación negativa, pero yo creo que sobre todo al margen de esto es por las dinámicas de unos equipos y de otros, ¿no? Ahora mismo Juventud y Bilbao creo que están en una situación de negativa en cuanto a resultados y el Valencia Basket ahora mismo está en una dinámica dinámica, mejor de resultados quizás que de juego, pero lo que manda al final es ganar o perder y ahora el Valencia Basket está en dinámica ganadora. Pero la trascendencia y la magnitud de la victoria, Juanma, ¿pueden parar de que esta tira de la nada de buitres de final contra el Bayern de Múnich en Eurocup son las dos millones victorias de la temporada? Sí, aunque bueno, cada una con sus con sus matices, ¿no? A mí me gustó mucho más el partido de Múnich. Ayer es verdad que se gana, pero de nuevo yo creo que el equipo tiene que aplicarse mucho más en defensa, se vuelve a encajar más de, 90 puntos, que esto, si se sigue manteniendo, puede ser un lastre y un problema en otros, en otros partidos, pero sí que es verdad que el equipo responde con acierto y sobre todo también un detalle importante. Ayer, por ejemplo, sin abusar del triple, solo anotó cinco triples, uno en la segunda parte y pese a ello se llega a 95 puntos. Bien es cierto que tuvo hasta 43 lanzamientos desde el tiro libre, provocó muchas faltas al, al Juventud y esto propició ganar. Pero bueno, yo creo que para que el equipo ya presente, digamos, que un ensamblaje perfecto tiene que trabajar un poco más desde atrás, porque sí que es verdad que ofensivamente está bien, pero se están encajando demasiados puntos en estos últimos partidos. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Un abrazo, buenas noches. A los de compañía Juanma Romero, les doce y un minuto. arranquen ya, temas de debate, de y de análisis, así a Sports 97 nit. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i dos minuts arranca el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi així en Esports 97 nit a la 97.7 ràdio fins a la una de la matinada tenim el nostre PSI, el Jaume Martí Hola Jaume, què tal, com estàs? Muchas noches Com estàs? Bueno, fotut però content <laughs> Fotut i arribat al marge però content Una vegada És, és, és un, Eixes voltes que diuen, no, és que en València estan bochos i tal, i, i demanen guanyar el títol. No, no, sí, el que demanem és que l'equip competisca. I jo crec que la gent, dins de lo fotuda, perquè jo crec que estaven tots en, en, una, en una malícia el dissabte de vol que havia passat, però en el fons dies, este equip ha anat al, al Madrigal, si s'ha classificat, ja ha guanyat 1-3, este equip ha anat a Sevilla, si s'ha classificat i empatat a 1, este equip ha anat al Calderón ja han empatat a 1, este equip ha anat al Camp Nou i ha perdut 2-0, però vamos, el resultat no té absolutament que res que, veure amb la imatge i ha competit. El resultat és totalment contrari a la realitat del joc, per tant, és un desafí ah, que tens, vas al cap del líder i crec que de València tenia que haver carregat alguna no? Però en el fons pues, ja tens que agrair que aquest equip ha maurat, ara la paraula equip la podem aplicar, que és el que sempre demane, i aquest equip està preparat per fer moltes coses. No? Ara entrarem ahí, que jo crec que sí és un debat molt xulo i molt bonic el que ens esperes esta Xavi Mercader, company, hola Xavi, com estàs? Què tal, Manolo? Bona nit. Pues, a més, eh, a més tu estigues <laughs> en el Camp Nou. <laughs> Sí, sí, a més, mira, ho, ho comentava en companys, jo he vist el València en el Camp Nou eh, 10 voltes, de, uh mhm. -huh. des de l'any 99, entre Lligue, Champions i eh, quan seguim els partits per a, per a Canal 9, eh, a banda d'algun partit que també ha anat com a, com a aficionat abans i jo el que vaig veure el dissabte no ho havia vist en la vida mai en el Camp Nou ni en els partits de les remuntades del Piojo uh mhm. -huh. ni en aquell triomf del València en gol d'Oliveira eh, sí, era un València que guanyava però guanyava fonamentalment al era altra cosa ara, el gust que dona jugar-li al Barça en el Camp Nou així que no hi sia del seu propi camp i els aficionats, per cert el Camp Nou absolutament ple es flipant amb el València, això no m'ho lleva ningú. Evidentment, clar, eh, després entrarem en debat, però n'hi ha que ser eh, també resultadista, però jo el que vas veure el dissabte, per exemple, comparant l'empat en el Calderón contra l'Eti Madrid, un partit bronco, espero pràcticament sense ocasions, i aquests 45 minuts van ser pur espectacle, va ser mel. Però és que el València, gràcies a Déu, té eh, ixa doble vessant. El València, quan té que ficar-se el ganivet entre els dents, se'l fica, mm. exemple, Calderón, però el València, doncs, quan li toca jugar a futbol, tira-li un calgo. sí, dir, sí, quan li toca jugar a futbol, però també per la proposta que van eixir a pressionar al rival, que estaven tots en, en, el, en el camp del Barça, que també podia haver dit en uno, no, no, aguanteu i espereu. Per això t'ho dic, per això t'ho dic. També està Eduardo García Velda, Miki. Hola, Miki. Hola, què tal? Bona nit. Bona nit. Bueno, Miki, eh, la pregunta que estem fent avui en el Twitter, i no sé si arrencar per ahir, perquè dona per a un bon debat, és si, tot i la derrota el València és reforçat després del Camp Nou. Siguent una miqueta borts, que jo ho soc, perquè vaig enganyar-vos, que ja me coneixeu, la gran pregunta és la que en el seu dia va derivar de la famosa frase, per a mi en aquell moment, a destemps i en mala baba, de Valdano, de la derrota útil. És la pregunta que en el fons està. Estem preguntant si la derrota del Camp Nou reforça la València per la que resta de Lliga i entre parèntesis podíem dir ¿Existís la derrota útil, Miki? Vamos, yo creo que es una milonga más de Valdano. <laughs> o sea, que tú, de, que tú ni estás... No, mm, o, negues la mayor, o a decir, no ni la derrota útil, y ahora me falta saber si también... Eh, eh, ¿Qué pensé de si el Valencia es reforçat de la derrota del Camp Nou? Eso es otra cosa. Ah. O sea, ah. que el, que el Valencia... Pues me m'explicaràs on en el matiz. el, Valencia ha hecho muy buena primera parte y sale reforzado en cuanto la conciencia del propio Valencia es podemos jugar a ganar y jugar bien, que hasta ahora siempre había un poco especulado las primeras partes, ¿no? Entonces yo creo que eso le refuerza, pero al final del partido lo que está claro es que de aspirar a poder ser segundo te quedas a cuatro puntos del tercero. Correcto. Entonces, a, mí las derrotas útiles, yo creo que es que no hay derrotas útiles, pero eso no quita que de las derrotas se tiene que aprender. Son dos cosas diferentes. Eso es como cuando ah, hay equipos que te, dicen, para ganar una final hay que perder muchas antes. No, eso no es verdad. <laughs> no, porque, ves alguna vuelta Algún equipo en la primera vuelta de la historia guanyaria la primera final de la historia de fútbol de lo, que fuera. ¿verdad? por eso, hay muchos equipos que llegan la primera vez y, la ganan. Sí, sí. Y, entonces, y hay muchos que van a varias finales y no ganan ninguna. Correcto. Sí, a mes Vicky, en este caso, eh, es dona la circunstancia... que siempre parlen de dos eh, partidos, la primera parte del disapte ...y el partido de nada contra el Barça, que es de lo mejor que ha Valencia el Valencia... ...esta temporada, y no le ha hecho cap gol y no ha sumado un punto. Bueno, pero yo fíjate, yo hay una cosa, ¿eh? yo siempre he dicho que a mí me gusta, o sea, cuando el Valencia ha estado ganando y no jugaba bien, yo siempre decía que eso es peligroso. O mm. sea, a mí, aunque el Valencia tiene ahora, no sé si lleva seis, siete, cinco partidos en el que el Valencia ha francamente bien. Yo creo que ha pegado un cambio, ha crecido como mm. equipo, ha crecido como tal. Y en cambio, probablemente el fútbol es tan cabrón que pierdes más cuando estás jugando bien al principio. Curioso. Sí, sí, no. Mm. Eh, has perdido en Bilbao, has empatado con el Villarreal, has perdido en Barcelona y en cambio has jugado con superioridad los tres partidos, una superioridad aplastante con el Levante, con el Elche. O sea, has, tenido cinco o seis partidos espectaculares y vaya sacado menos puntos que cuando estabas jugando peor. Y son las cosas que el fútbol, yo, que otras son inexplicables. que... No, no, és que, és, és que no, és que té el futbol, és que això és el que fa el futbol gran, perquè si no seria mm molt fàcil, no? Sí. I jo crec que l'altre dia pues, tenim que dividir per a entendre-ho, perquè és molt difícil sense no, és veure que varen, varen veure un contrast de la primera part a la segona, i tenim que reconèixer que el Barcelona, com en València, tornar a fer una mitja per a mi equivocar en quan ficar dos mitjos defensius. Això demostra el gran respecte que té Luis Enrique al València. Sí, però... Que en l'anada i en la tornada, tot i que en l'anada la premsa de Barcelona, tot i guanyant l'últim minut en la roda de premsa, li apreta per el doble mig centre eh, Busquets-Mascherano mm. sí, no? però ell torna al partit contra ell torna al partit contra el València en el Camp Nou i diu no, no, però, Busquets-Mascherano però té una diferència de que ell té la sort de que en la primera part que té que vamos, ingressar més d'un gol no l'ingressa i el que fan la segona és que té l'habilitat de, de pensar en el que havia fet mal i en mm. moltes coses i en tota la tranquil·litat del món pues, fa uns canvis que per a mi van ser decisius no? entonces va ficar una mitja que és el Barcelona que nosaltres entenem el Barcelona tingui més el valor el València havia fet un esforç descomunal i sobretot psicològicament el València el pitjor que tenia és que havia fet un esforç descomunal i no havia aconseguit res per tant, això li, li medrà molt i la veritat és que la segona part ja no va ser el mateix perquè era impossible. Un equip, d'alguna manera, s'havia salvat de la crema i estava disfrutant de, de que la segona part canviava i l'altre equip que havia fet el gasto pues, no tenia recompensa de moment. El que passa és que la primera part... Disculpa, Xavier, ja El, el que passa és que jo crec que no ens ha de desviar i a voltes som els mateixos nosaltres que s'enganyem. <clears throat> és, que és que la segona part... La segona part lo que es que la primera va ser estratosférica claro. y en la segunda estaban les forces igualades. a dir, el Barça tiene dos ocasiones de gol, una que va dins y el Valencia tiene dos. No encerta ninguna. No, pero tu dius, la segunda part ya es normal. La primera part es espectacular però, per pero Pero tot i que se produís, tot di que se produís una reversió de la situació al respecte de la primera part, no és que el Barça se te menja en la segona, no, no, no. no, no. El Barça lo màxim que arriba igual, és, a, igual. és a igualar les forces. Ai, però claro, d'una primera part que s'havia salvat de bones, la segona sí, part... Sí equilibra i logra d'alguna manera aconseguir el que vol. Què vol? Guanyar uns tres punts que no pensava per a, per a res. Uh mhm. -huh. I al final pareix que, per a més castig, quan el partit és acabat, aquell se queda allà en punta i ve un balonet, para el porter i pese a tot va dir, vull dir que és un dia que dius, te vaig a castigar Vamos, però... De, sí, però, eh, Jaume, el, el, el Barça se te menja, però el València a la segona part, ja t'he dit, eh, eh jo que tenia la, la visió de tot el, de tot el, el terreny de joc, eh, estant ahir, jo observava que és que els jugadors del València pràcticament no passaven del mig del camp, però no des del minut 70, sinó des d'abans. És a dir, jo la pregunta que, que em fa sempre en aquests casos, evidentment si el València és a pressionar tan dalt, eh, a, a dominar, eh, si no fas els gols, fins a quant aguanta la gasolina, perquè ho hem vist en moltíssims partits. Això és també té el perill. És un, claro. és un handicap que poc a poc entrenador anava, suposa, anava a anar jugant en contra de València com fos passar passant els, els minuts. suposa que també l'han de mesurar. Eh, anar tan a saco i després quedar-te sense gasolina... Uf, o quan ve un equip que d'alguna manera que tenia que tindre poca gasolina és el Barça uh mhm. -huh. perquè venia d'un partit molt físicament molt important el que se jugava i ahir d'alguna manera pense que els que estaven mirant el València pensàvem que la segona part anàvem a estar físicament millor. Això és el que pensava, vamos, pensava jo, per, més o menys per l'historial del partit anterior. El València havia descansat i el Barça s'havia jugat moltíssim en un rival per la Champions, nada menys. Per tant, tots esperem que, o esperàvem que el València ha tingut, per lo menos, d'igual a igual, i jo penso que el València físicament les comparte està l'estrat també un poquet. Bueno, yo, yo, yo ahí os doy la razón a todos, pero creo que hay unos matices importantes. Tira-li, Miki. Que son, vamos a ver, cuando los dos entrenadores van a empezar el partido, tú puedes saber media hora antes, una hora antes, el tiempo que tienes obligación de dar la alineación, la alineación que juega el equipo contrario. Pero la disposición verdadera del campo no lo puedes saber. O sea, el Barcelona no puede saber si el Valencia va a esperar en mitad campo o va a esperar o te va a apretar arriba. El Valencia no puede saber, o sea, hay cosas que solo va a dar el transcurso del partido, las órdenes que ha dado exactamente el entrenador. Y a partir de ahí empiezan a trabajar los entrenadores a cómo lo que el otro equipo ha sido mejor, yo rectifico para llegar a ser mejor yo. Entonces, mm. yo sí que veo a Luis Enrique que hace un cambio que yo creo que es el radical de la segunda parte. Mm. Y no es que el Valencia físicamente bajara, es que una de las maneras de igualar o mejorar el aspecto físico es tener el balón. Correcto. Y, y entonces y de repente le quita el balón al Valencia y el Valencia ya no se lo puede quitar. Y ese cambio es con un solo hombre rectifica tres posiciones, que es mete a Rakitic, baja a Mascherano al centro de la defensa y mete a, al, francés de la y quita al peor Adriano. Hmm. Aunque peor estaba en ese partido eh, que era un pasillo eso automáticamente al Valencia le quita el balón, le quita la presión, le quita todo. Bueno, pues yo lo que creo es que el otro entrenador lo que hace no, no tiene el mismo resultado que ha tenido esa acción de Luis Enrique. Pero de alguna manera, Miki, estás hablando de que en un cambio es tres en uno, y verdaderamente es así. Él con un movimiento regulariza los las diferencias que había en los jugadores de Valencia en relación al Barcelona. Lógicamente, ¿por qué tiene el balón el Barcelona? Porque mejora el centro del campo. no tiene el valor. Claro, lo pone en la posición de central y ahí pone a alguien que, que la juega no tanto como para distribuir, pero sí para que técnicamente eh, conjugue mejor con los compañeros. Y creo que lo que tú has dicho es así. O sea, eh, con un cambio consigue hacer tres y eso que mejora, pues que también el equipo físicamente tampoco lo castiga, simplemente lo que hace es que, que cada uno lo pone en una posición lo más normal posible. Sempre en la pilota se patís menys, és una constant evident del món del jugador, ese, i el es... Valencia ha el, perdona, el Barça ha a tindre més pilota i el Valencia ha a tindre menys. A partir de ahí, pues, lo, jo crec que... Que ha és lo normal, pero, que el medio del València a la primera part és que no fuera aixina. Però, eh, tot i aixina, que és ser, que jo crec que la radiografía que ha hecho Miki és fidel al que passà, i ara després de la, de la pausa jo crec que Xavi va voler intervindre per a parlar de que Déu Nuno estigui lentament en mm. contrarrestar el moviment de, ah. de, de Luis Enrique però eh, sí, que és, sí que és cert que tot i aixina per a mi una de les coses importants és que en efecte el Barça o encara amb la pilota que la tenia no te va agranar eh però, Vull bueno, dir, passar-li no. per, per damunt al València no, és no, ara no. complicat no, no, de... arribar a igualar forces, sí però no el passa no, per no, De fet, hi hagué moments a la segona part que el Barça, com tenia la pilota, jugava caminant. Sí, sí, sí. sí, sí. És, que, és que ho van veure. Però que aquest equip, normalment, això fa molt bé, passar-se sí. la pilota mm. i no fa falta córrer. I el mm. que feu simplement és tornar a les seves rails. Mm. que no tuvo ocasiones el Barça, però el partit havia dado un canvi. Total que el Valencia, que si alguien iba a marcar probablemente era en un contraataque el Barcelona. Había pegado un cambio cuando nos había dejado con la miel en los labios de que la primera sí, claro. parte había sido para irse 1-3, 1-4 en Barcelona y haber sentenciado. Correcto. 12 y 4, fem una pausa para la publicitat y se fem la pregunta. ¿Qué va a pasar en la segunda part? Va a ser más inteligente Luis Enrique porque también hay un rival o va estar en uno? 12 y 16, fem una pausa y tornem. Así, a Sports, 97 nit, en la 97. Radio. Uno ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Pelló y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Pelló más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. Les 12 i 10 i estem preguntant si el València es reforça de cara al tram final de Lliga, que també parlem d'aquesta història, perquè el València eh, en esta setmana que ha perdut ha vist com el rival que li podia igualar a punts només ha aconseguit un dels tres, ja que parlar lògicament, per tant, de tot el que queda i de lo que ha passat en aquesta jornada, però estem analitzant aquest partit del Camp Nou, s'hem recreat en la primera part que fa el València, eh, Miqui ja apunta a la clau de la segona part en aquest canvi que és un jugador però tres posicions que fa Luis Enrique... Espectacular. Jo el que diu Miqui eh, ho firme perquè, sí. vamos, és que damunt és una acció molt brillant mhm. mm. perquè normalment se fa un canvi i normalment se fa uno per uno i ja està. Però mm. així recompon tot el Barcelona i analitza molt bé els forats que tenia el Barcelona i, i, mm. i vamos totalment ho pinta perquè lo de Matí és espectacular en el moment ix, el passillo i se s'acaba i l'has de jugador, pues claro. Sí, no, lo que va que Luis Enrique es va enganyar engañar al Totalment, principi... i lamentablement al principi no col·locant a Jordi Alba, col·locant a Adriano, que és una llàgrima allà en el lateral, i jugant una altra volta en el doble pivot este destructiu que va fracassar. Però és que l'únic viatge que ho ha fet ha sigut contra València, sí, però sí, sí, sí. analitza que en el fons ha tingut la sort increïble. Els dos partits ja s'ha tret equivocant-se. Sí. Això és molt gran, equivocant-se per almenys al principi. Fa gràcia a mi perquè Manolo pregunta, clar, lo de reforçat, i Luis Enrique quan li pregunten al final diu, reforzado no, reforzadísimo, claro, perquè per... jugant un pimiento hem guanyat el partit. Perquè això ho reconeix, no és com altres que diuen, no, no, hemos sido nosotros, no, no, és, més clar i... Eh, Miqui, Jaume i Xavi. Xavi, sobretot, que estava en el Camp i que volia tocar aquest tema. Eh, és intel·ligència i encert de Luis Enrique o n'hi ha errada i falta de reflexes en Nuno per a contrarrestar el moviment tàctic de Luis Enrique. Jo, per a mi, eh, Luis Enrique encerta, però després, Nuno, jo no entenc una qüestió, i a més, ell la va indicar després en, en roda de premsa, és a dir, si ell diu que el seu equip està mort a partir del minut 70, jo no sé què pinta Negredo entrant en el minut 73. En el camp es veia perfectament. Era Negredo contra 6 del Barça. Baixava la pilota i, excepte en una ocasió, en la resta és que no hi havia ningú acompanyant-li. Estaven morts. Entonces, la meua pregunta i la meua qüestió és per què alguna volta no poden jugar Negredo i Alcácer i segona cosa també molt important, Figulí per a mi va ser si no el millor, bueno, va, van estar a molt nivell, però va fer mm -hmm. un partit extraordinari. També pot llevar algun del tribot que André Gómez estava mort, perquè eh, André Gómez té, té, té problemes eh, eh, físics, no té un físic eh, d'estos eh, portentors i, i, i, i patís al final, pot llevar també a un home del tribot i deixar, eh, deixar juntos a, al Cáceres i a Negredo. I en el canvi de Fegulí, no sé, també n'hi havia altra alternativa. Però, eh, sobretot això, provar eh, la, la possibilitat d'Alcácer i Negredo perquè Negredo i Isquei, evidentment, clar, no, no pugui fer eh, absolutament res. Més enllà que això, a, a, a, com dic jo, a cojón visto és molt fàcil. <laughs> Però, clar, la entrada de Cancelo, diu, eh, Cancelo pot aportar, després van veure que Cancelo encara no està... Eh, encara està verd per a les grans empreses. Miki, tira-li. Vamos a ver, hay en cosas que estoy de acuerdo, en cosas que no. Perfecto. Eh, eh, <laughs> Fantástico, eh, es una tertulia. Eh, sí. Por eso. Estoy totalmente de acuerdo en Febulí, estaba haciendo un magnífico partido, no lo entiendo. Estoy totalmente de acuerdo en que lo que no me cuadra a mí es cuando un entrenador al, mejor jugador, al que más peligro estaba creando, que era Alcácer, mm. se le cambia, no lo entiendo eso, por disposiciones tácticas, organiza lo que quieras, pero el que mejor está jugando tiene que seguir jugando. Y eh, después, el que salga Cancedo, bueno, puedes quitar a Barragán, puedes eh, bajar a Javi fue jugar con tres centales y Cancedo y Gallán las bandas subiendo para arriba. Eh, porque hay una situación que es muy clara. Si tú has perdido el medio campo y sacas a Negredo, puedes hacer juego directo. Porque el medio campo lo has perdido. Entonces, pues, pones un delantero centro, un tanque, para que baje el balón, para que baje tal, pero no le quitas el acompañamiento del que mejor está jugando. O sea, puedes despoblar a lo mejor el centro del campo, como mm. tú has dicho, porque yo André lo vi, mm. pero muerto estaba. Entonces, esas mm. cosas sí que creo que hayan uno. Yo soy de los que piensa que probablemente los cambios los tiene y el jugador estudia antes del partido. Eso no puede ser. Nuevamente, los hechos se producen sobre la marcha. por eso te digo que eso es un... que hay tres equipos el dichoso en entrenamiento. i va donar-nos els tres el que un equip era possiblement el que estaven els tres canvis. Lo que passa que al final no van ser els tres que votaren al, al Camp Nou. Ja eh, crec que el, el canvi de Cancelo no estava, no estava en un principi eh, mm. establit per a, per a, per a entrar. Eh, sí, evidentment, tenia tota la pinta de que Gallà anava a entrar, y sí tenía toda la pinta de que Negredo era un dels canvis. Però el tercer... Però Cancedo era un poquet la moneda al aire, eh? És un jugador que la gent hace coses bones, però no és una realitat per a jugar-te-la en un moment tan en difícil. En el Camp Nou tan complicat. I sí. jo també dic algo de que, que, de que el secret de tot és que acaba la primera part i Luis Enrique veu el milagre que s'ha produït i diu, jo a mi no se m'escapa, per lo menos fer lo que crec que m'ha equivocat. I ahí ho fa molt bé, pense que és molt hàbil perquè, vamos, els fets ho demostren i, diguem, en la, en la relació de les decisions de, de Nuno pues, té un altre tipus de vore resoldre el que estava passant i lògicament no li, ahir li guanya la no, mà i, igual i, que la primera part li guanya la mà al Jaume, revés i Jaume, el que ha dit Miqui és molt important és a dir, efectivament, el mig del camp simplement les veia passar perquè André ja no estava eh, Parejo arribava tard perquè també estava cansat jugues al joc directe 4 o 5 pilotades a Negredo i no tenia ningú a qui passar la pilota jo és que ho vas veure tan clar Va, és que vas veure, és un contrast eh, espectacular, brutal, Eh, eh, era, és que era una de veritat eh, però és eh. que ho ha dit Finqui també i pense que ho diu vosaltres, quan el valor i se lleva al València, lògicament el que té que córrer és el València i el, Bar i el Barcelona això fa molt bé. El que passa és que ara sento una miqueta eh, advocada el diable, és a dir, mm. vaig a eixir ara en defensa de, de Nuno eh, uno no tenía... Vull dir, eh, eh, el, el eh, Fútbol Club Barcelona fa un canvi en el qual modifica, ficant una peça del mig del camp, modifica tres posicions, com han dit, heu dit en la tertúlia. La pregunta és, com podia contrarrestar l'entrenador del València si precisament del mig del camp no tenia ningú en la banqueta? Bueno, és que eh, això ho sabem i ho han comentat a un viatge. El, el titular del centrocamp que té el València ja, estat ahir pràcticament eren tres i, i els mateixos tres i aquest problema estem tenint-lo de molt de temps Felipe Augusto, e efecte està. sí, dona idees, dona idees que sí, sí que d'acord no, no, no, sí, sí, però, eh, estar, però està, està, està, està, ja. però el que està clar és que també li ha passat eh, no, hi, no hi soles eh, l'Atre bueno, igual que el Barça, disculpa, tenia Douglas en l'entrada a, aparejo, aparejo li passa el mateix que, que, que André, el mateix, o sigui, són jugadors que entreguen i arriba un moment que s'acaba la gasolina i, i brutalment Sí, no, no, és que és un... Eh, exacte, és com si s'encenguera el groc i en seguida el roig. No, no, però que no té una reserva per no, arribar no, no, a la gasolinera. No, no, Te quedes a la carretera aparcat en doble fila. Sí, eh, donava, de veritat, el ah, eh, oh. que comenta Miqui d'André, jo l'últim quart d'hora estava patint perquè és que André no podia ni una jugada, ni André ella sola se trastavilla del... Eh, no, estava mort. I, sí. Per cert, li pega, li pega una bronca monumental Rodrigo, uh mhm. -huh. però va ser de cansament, no podia, André, és que no podia. Jo, tu has dit antes una cosa... Sí, Miqui, dime. Tu tu hay una. La, pregunta que has hecho es: ¿cómo puede, eh, si no tiene jugadores del centro del campo, cambiar para que el centro del campo sea otro? Muy fácil, cambiando el sistema. Si tú juegas con tres centrales, a Javi Fuego lo bajas como lo ha hecho alguna vez, y a Gallá y a Cancedo Barragán los metes como centrocampistas, y estás jugando 3, 4, 3 o 3, 5, tal, y has cambiado el medio campo. porque lo has poblado de gente, mm. simplemente jugando con tres centrales. No hubo réplica, Vicky. Yo creo mm. que en la segunda parte las no, cosas iban no, bien. He hecho una pregunta y Vicky me acaba de donar sí, respuesta. No, sí. <laughs> coses que ho Sí, no, va, no va a haber réplica eh, mm. contra eso es como la G3, no? Mm, pues tu sabes pràcticament, li hagués fet jaque mate casi y, y te resolvió la jugada i quan menys ho esperaves te'l fan a tu y tú no tienes la, la sort o eh, la ficha colocada para la y ha hecho lo que pasa. Pero Jaime, tú sabes que muchas veces le, echamos, digamos, la responsabilidad de esas cosas al entrenador. Hombre, normalmente sí, claro. no? Y al equipo, cuando parle en, todo, el equipo. Sí, pero yo tengo una situación que siempre lo he dicho. El entrenador puede mover el sistema, mover el tal, mirar a ver cómo lo arregla, pero al final, el arreglarlo o no, es por el rendimiento de los jugadores con esos cambios que hace. Rendimiento o aciertos, ¿no, Miki? En este caso. si Rakitic sale y hace un mal partido, a Mascherano lo pone de central y la pifia dos veces, entonces estaríamos diciendo que cómo puede haber hecho eso. Luis Enrique eso tan mal. Se suicidó. Por eso estamos, estamos tienes razón, claro. Pero por eso en Valencia, eh, estamos jugando al entrenador y creo que en el conjunto él lo hizo maravillosamente bien y la resolución falló, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Mm. Y claro, nos quedamos con lo que cambió, que es la segunda parte, en la cual el técnico de Barcelona reacciona y ahí pues está más acertado o se había jugado las cartas en Valencia ya y no le quedaban cartas para contrarrestar. Bueno, eso lo veo yo por lo que me para, justificar un poquito lo que pudo pasar para que el final fuera como fuera. Sí, yo, estoy contigo porque creo que, que el cambio de sacar a Gallá por Orban Mm, yo creo que, que, te condiciona que después solo te quedan ya dos cambios. Hmm. O sea, yo no sé si, si se apresuró a hacer ese cambio. No sé exactamente por qué lo hizo. Per la tarjeta que L que trao fuera a Orban eh, eh, pero tarjeta. la tarjeta Sí, Orban se escapa dos jugadas que están a punto de sacársela y eso todos todo lo temíamos y lo sacaron sí o sí. Pues mira, ah, yo te voy a decir una cosa. Eh, yo a Nuno lo he visto eh, que muchas veces no ha cambiado, se tragó la doble tarjeta en Getafe, creo que a Rodrigo, ¿no? sí. Que él no ha cambiado casi nunca por tarjeta. Yo más que nada me acuerdo del partido Valencia-Levante que a Toño, por dar la parte de dentro en un pase interior, eh, lo crucificamos. ¿Os acordáis? Sí. A Orban le hacen lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Sí. Es cierto, además, eh, si de alguna manera yo entiendo que debe cambiarlo es porque la manera de jugar de Orban es muy propicio que en una jugada normal, por la espectacularidad de su juego, permita que le saquen la segunda. De todas formas, mira, eh, que parlo de Orbán. yo eh, recordaba el dissabte y eh, en San Mamés, la errada es brutal del árbitre. però el gol arriba per una errada de Orban, que s'entrestavilla, s'asgara... Ah, sí, eh, o sigui, Arban, eh, Orban és, un, és un gran jugador, però de, de quan en quan té, té, té, unes, té unes jacunes defensives i canta, <laughs> com diu com Jaume, eh, toca la guitarra. Eh, és veritat que no tenen eh, Otamendi i Mustafi, Orban estava de central en aquell, en Mamés, així estava de lateral, però va ser una errada grossera, eh, grossera. Escolta, és que si el teniu lateral esquerre suplent tinguera el nivell també de Mustafi... No, no, no, no, ja, ja, ja. No, no, però vull dir, vull dir ja, per això esta jugar Gallà. Esta, per guanyar la Champions. Pues per això juga Gallà. <laughs> Car. Evidentment que sí. Les 12 i 29, anem a fer una pausa obligatòria per a la positat, En tornar, llegim els vostres, eh, les vostres respostes a la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui. Eh, si el València ahir reforçat de cara a al que li resta de temporada, si encontres eh, queden després de la derrota en el Camp Nou, i també i també de la positat, precisament parlarem d'això, del que queda per davant i dels comodins que tinga el València, és a dir, de les positats o de les la quantitat de voltes que pot errar, que són ja molt poquetes, d'ací a que finalitzi el campionat. Les 12 i mitja, una pausa i tornem de seguida. Així, a Esports 97, nit en la 97.7 Ràdio, avui amb Xavi Mercader, amb Jaume Ortí i amb Eduardo García Beldamiqui. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Todos los billetes de la peseta con Levante, el mercantil valenciano. Una colección inédita con los 159 billetes emitidos desde 1874 hasta 1992. Primera entrega el domingo 26 de abril, el libro contenedor y los primeros cuatro billetes por solo un euro al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. 126 años de memoria de España para el recuerdo. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Dotze i 31, la pregunta que estem fent, i si el València reforçada, que ara al final de la temporada, després de la derrota en el Camp Nou, València Collonó diu pensa que l'equip tot i no haver pogut sumar els 3 punts i ja la convicció de que és un rival molt difícil de batre, que dona la cara en tots els camps, sigui que sigui el rival. Veig a l'equip unit per afrontar el temps decisiu. Eh, José RF diu, gracias a Granada, sí. Iván de la Rosa diu, sí, acabar, sí acabaremos luchando con el Atlético de tercera plaza, novia el Sevilla, ganado todos los partidos. Peña Valencianista del Facebook diu el Valencia is més que reforzado el próximo dilluns tenim que donar un colp en la tabla delante el Granada y J. González que el empate del Sevilla en Granada sí sale reforzado Luis Ibáñez no existe la derrota útil prefiero jugar mal y ganar como en Villarreal borrón y cuenta nueva i diu eh, gran Xavi Mercader pues sí, en efecte, és un gran Xavi Mercader però això nosaltres Ani que diu, des de quan Pedrefosa per què no va jugar amb Negredo i Paco Alcácer junts com demanem tots i Bolete que diu sí, és reforçat feia temps que els de Barça i Madrid no reconeixien lo bé que juguem però encara tenim jugadors amb sang d'orxata bueno, entre altres coses molta gent diu és que amb el penal haguera canviat tot és molt probable que si Dani Parejo fa el penal a ver, a Camprodon, no sabemos. Es el terreno del fútbol ficción. igual Valencia, más que ve Pero eh, pero Manolo, una, un matiz solo. Yo creo que, que cuando acaba el partido, Barcelona-Valencia, no hay nadie que salga reforzado. Todo el mundo sale con una impresión de una buena primera parte, pero muy jodidos de que al final has perdido. Mm. Yo creo que lo que refuerza de verdad es que el Sevilla no gana. Exacto. Sí. El que te salva del desaguisado. Exacto. Porque si el Sevilla y te empata punts, uf, I se la jugada bona que, fer. nada. Mm. Està clar. Per això Luis Enrique diu que hi estan reforçats, reforçadíssim. Eh, sí. Eh, hem aconseguit els tres punts, ja la, la resta té que fer les deures en el partit que hem fet, imagina. Ell replega el botí al màxim en lo que feu, vamos. No, un, bot, claro. un, botí bestial per a, per a la inversió que fa. De pirata anglès, totalment. Però a, ara, ara entrarem ahí i ara entrarem en, en el que n'hi i en el que queda. Jo vull fer una última pregunta ho dic perquè jo sé que aquesta setmana va així molt este debat, però jo és un debat que ja fa setmanes que 20 eh, cridant l'atenció té el València un problema de davanters vull dir eh, Paco Alcácer en Lliga crec que són 7 o 8 gols que du, no ara ben bé crec que són 7 eh, eh, i jo la pregunta que faig és només en què Rodrigo i Negredo dugueren els mateixos números que Alcácer el València estaria tercer tranquil·lament i punant pel segon lloc vull dir, n'hi ha un problema evident en la davantera sobretot i fonamentalment centrat en Negredo i en Rodrigo? Jo crec que no, per dos raons, perquè si normalment n'hi han dubtes per a jugar, sempre s'obren davanters perquè no s'utilitzen. Uh -huh. Per a mhm. mi el problema està en el centre del camp, que ahir, per exemple, el dissabte teníem tres jugadors titulars, però n'hi havia una solució de, idílica per a poder suplir en un moment donat físicament o per lo que fora. Per tant, crec que davanters estem parlant que se utilitza uno, se queda un altre a la banda, i n'hi ha un tercer que juga fora de la seva posició i que de moment no, no acerta perquè no és que no va acerta, sinó que no, ell no està com en aquesta posició jugant per la dreta. Per tant, el problema per a mi és tens que resoldre el centre del camp perquè tens els titulars i, i de moment no tens res perquè l'altre està lesionat, esperem que estiga. Mm. I davant sí que n'hi ha un problema de, de, de puestos, de que utilitzin a uno, però donar-li el que parlàvem. Estàvem parlant de la pistola, però si tu no tens gatillo, les de la copeta de, de Valens. Jo, jo crec que sí, l'entrenador és el que més sap. El Home, que, no, vull dir-te, eh, l'argument és per lo següent. El que més cobra sense arribar a, a les bogeries de Florentino que diu que la BBC ha de jugar sí o sí perquè jo els he posat i és el màrqueting, etc etc. En el Barça juguen Messi, Neymar, Luis Suárez. Ahir l'entrenador hauria de pensar també eh, a veure si hi ha alguna forma per a que juguen els millors i si els millors, perquè Càcer per a mi és un, és un davanter top eh, és, és, és el gol eh, fet eh, però és que Negredo eh, també quan ha eixit eh, aporta coses que no aporta el Càcer Entonces, a veure quina fórmula i quina possibilitat parlaven quan Miguel Negredo de si jugaria el tridente Rodrigo Negredo Alcácer. Uh mhm. -huh. I crec que només ha jugat una volta d'inici als tres. Eh, no sé, n'hi hauria alguna forma que pogueren jugar Negredo i Alcácer junts per a que precisament ixa mancança de gols eh, no fora, eh, eh no fora la, la que és perquè evidentment, com diu Manolo en aquests números és un miracle que estés en els punts que, que tens Miqui Yo sí que creo que hay un problema Yo creo Set que gols duen entre pues imagina. el Negredo y Rodrigo 8 le du Paco Alcácer Miqui y, y, y Gordo, yo creo que, que Negredo es un jugador que ha caído de pie, que se le está perdonando absolutamente todo, que si eso eh, cuando lo, Postiga también las bajaba, también iba de cabeza y no metía goles. Exactamente lo mismo que está haciendo Negredo. Y Negredo ha caído que tiene eh, todo el mundo a favor diciendo, mira, la ha tocado de cabeza una vez, mira, la ha bajado de cabeza una vez, pero no mete ni un gol. No. Eh, entonces, eh, claro, y Rodrigo es uno de los jugadores que creo que fui de los poquitos que al principio ya lo dije, en contra de todo el mundo. O sea, Rodrigo ha sido uno de los juveniles con mayor proyección que había en el fútbol español. Rodrigo iba a la sub-21, a la sub-19, hasta que dejó de ir. Conforme ha ido, es un jugador rápido, habilidoso, con una carrera veloz, tiene todas las condiciones para triunfar, pero se ha estado. Pero, Miki, ¿qué día el otro día eh, que, no me han recordado la semana del CAP que Rodrigo Onteque Yugares que de que son siempre ayuda y a El padre, no, pare no, Maciño. Maciño, Maciño. El de Maciño, no, Maciño. entonces... un antes. No, no, no, no, no, si, no, si no, Stirigent, a si es que... sí, sí, sí, eh... yo, no, yo no te voy a discutir eso, que a lo mejor jugando en otra posición, pero entonces sí que te digo, si tú ahí voy a voy, a pegar el tiro más para arriba que además yo creo Pero que lo está haciendo muy bien o sea si tú Rodrigo piensas que no puede jugar en las bandas y tienes a Alcácer, y a Negredo, no mm. fiches a Rodrigo por 30 millones. Claro, pero Fue, se fichó antes que el otro, por lo tanto. Pues no fiches a Negredo. Sí, pero estabais hablando que si el problema está en la delantera y estamos hablando que otro de los delanteros no tiene oportunidad ni de jugar un segundo en su sitio que él dice, mm. por lo tanto, no es un problema de delantera, es un problema eh, de, de fabricación. pero vamos a ver, pero Rodrigo ha jugado mucho. y no tiene gol. Ya, no tiene, gol, no, no tiene acierto. No es que no tiene gol, és que de fet és juga de titular en el Camp Nou perquè Piatti està lesionat. Si, si no, no Si no, no haguera jugat. Ara, eh, el tema de ser eh, presoner de les teues paraules, n'hi han dos, dos frases... Clar, quan vingué Negredo, la bomba, la bomba, la bomba, i després la bomba, clar, la bomba te pot esclatar a les mans. I després, eh, en el fitxatge de d'Enzo Pérez, eh, encara que no té res que bon el tema dels davanters, quan ve un migcampista i costa el que costa, en este cas parlen de la quantitat, però centramos en el tema del davanter. La bomba de Nuno, que clar, és que va ser una, una frase eh, en, en una... Jo crec que per això és el que diu Miqui obligava també, molt, obligava, obligava molt però per una altra banda també, exactament és el que diu Miqui, se li estan perdonant moltes coses. Quan Mira, jo, jo hi una cosa, creo... Bueno, dos cositas rápidas. Una, creo que Nuno cuando dijo la bomba, se adelantó a todos y no era Negredo. Y, luego se la tuvo que tragar. Y, segunda, hay una cosa que vemos los equipos en que, en que eh, todo el mundo y hasta el propio club nota que le falta. ¿Tú crees que el Valencia para el año que viene, cuando dice vamos a reforzar el equipo, está pensando en algún central? Hombre, si tiene la idea de continuar con los que tiene, creo que no. Vale. ¿Tú crees que está pensando en algún delantero? Yo creo que lo que tiene que hacer es que, que rindan los delanteros. Yo ahí tinc muchos dubtes. Yo també. Yo ya estan comenzando a decir algunes especu especulacions, creo, informació, de que la Valencia està intentant eh, pegarle una volta i no quedarse en propiedad tan Negredo. Jo la setmana passada me estava així, per, perdona, no, perdona, Ya me estava así quan jo vas dir, eh, no, eh, i també estava el deseo en Carlos, cuando jo vas dir, la reacció de Negredo en el gol contra el Levant mm. no és d'estar fotut, és d'estar afonat, que és diferent. El que està fotut quan marca un gol xilla i brama i se caga en tot i... I eh, la, eh, i, no tenia motius. No i, tenia la, motius. I la reacció de Negredó és d'un tio afonat que l'escena no passa a majors perquè Javi Fuego és molt intel·ligent, veure que s'està liant i agarra Negredo i l'abraça, li diu quatre escoltetes i ja la imatge ja no és la del jugador inerte després de ficar un gol. Però, entonces, Però a mi me dona la impressió de que Negredo també sap que comença la desconfiança a envoltar la es seva persona. És que no queda persona. temps de, de reaccionar. Digues, Vicky, perdón, que t'he tallat. No, no, que me refiero. Que eso mismo, yo también tenía informaciones de esas. Entonces, eh, hay una cosa que está clara. El Valencia, yo creo que con el equipo que tiene montado, su secretaría técnica, yo cuando veo en periódicos italianos de deporte, en ingleses, en tal, todo lo que veo es un centrocampista, un interior y un delantero. Porque creen lo que estamos hablando, tienen pocos centrocampistas para mover si no funciona los tres un día. Los interiores. Lesión o sanción, <laughs> solo. Eh, estamos todo el mundo, pues que si Fegulí tiene altibajos, que si Piatti, si quieres dar el salto, tiene que ser uno mejor, y que delante ha de haber otro que meta también goles. Claro. Mm. Pero es que también las, las ocasiones las han tenido y no las han puesto. Y encima se critica de que tienen pocas, pues es cierto. Pero entonces son dos problemas. Uno que tienen pocas ocasiones y el segundo es que de las ocasiones que tienen fallan muchas, o sea, doble pecado. A lo mejor tienen pocas ocasiones porque cuando juegan poco no, no, no las aprovechan. Por eso, <laughs> no se me refiero. digo que es una pescadilla que se muerde. Totalmente. Es una situación de realidad y esa realidad no se puede ir contra ella. Mira, y a mí voy a decir una, una, una cosita que me pareció. Yo cuando los cambios, porque todos echamos en, o sea, echamos en cara, nos gustaría que hubiera jugado Negredo y Alcácer juntos y tal, pero yo es que creo que ese cambio está establecido ya de antemano. Parece un poco... ¿El de Davanter, Exacto. Se sí, sí. Sí, siempre fa cromos son cromos cromos, de... Sí, Alcácer Negredo en el Alcácer Negredo contra el llevant, Alcácer sí, Negredo... día el en de taller mecánico, pesa per pesa. Mm. Sí, y además un poco como a Negredo le tengo que dar minutos, pues porque, pues porque ha costado lo que ha costado, a ver si se coge, a ver Entonces me recuerda que eso hay que tener mucha personalidad como entrenador para que esas cosas no te influyan, porque hasta el mismo Luis Enrique, que lo estamos poniendo muy bien en todo. No, no, eh, en todo no, la segunda parte, la primera no lo eh, ponemos. pero digo, lo estamos poniendo bien, llega y cuando quiere poner que la parte de arriba presione un poquito más, un no sé qué de los tres de arriba, coge y Messi intocable, que me parece muy bien. Neymar lo he quitado la semana pasada y me ha montado un pollo y se ha montado la de Dios. Pues, mm. Estem tenint algun problema en la recepció de la senyal d'Eduardo Eduardo García Velda Miki, 12 i 43, eh, eh, i estava parlant de, de molt de molt de lo, de lo que passa, mm. i en efecte, jo sí que sóc dels que pensa, i ja fa setmanes que ho diguen, i hi ha molta gent que me critica per dir-ho, que jo a Negredo li exigís més. No, no, eh, jo també, però fins a un punt... I te vaig a dir més, ja no és una qüestió del gol, que ho és fonamentalment, mm. perquè Es que les, lo que es Y que les vais a un, la tal mm. Pero un davanter de 27 kilos, a mes de baixar-la B, mm. que eso fa molt B, a mm. ha de clavar gols ¿Estás que, no, no, yo estoy diciendo que eso de baixar-la ho fa Pero que un tío que ha costado 27, yo le demane gols eh? Manolo, perdona, hay, hay una cosa que a ti, cuando llega ahora un representante y Jaime es presidente y, y al director claro. deportivo, al presidente, al que tú <laughs> quieras, mira, tengo este delantero. La primera pregunta es, ¿mete goles? A ver, claro, si es delantero, mete goles, Es, es, pisa el pintor i No és si la baixa claro. o es veloz. Claro, es que com es no? Es que el gol se paga. Se ha pagado el gol y no ha arribat. El problema es que no, no t'ha arribat Clar, el gol. Y lo que di a mí, que a mi pareix un, una reflexión muy interesante. El tema del cambio preestablit eh, no es así una crítica en uno, però per exemple, Simeone no tenía Manjukic l'altre dia en, en Coruña i el, la seva gran aposta en, est, en, en Nadal, que és Torres, el deixa en la banqueta i posa Griezmann, és a dir, eh, imagineu-vos com pot estar Fernando Torres, no? pues, eh, si tu confies en Alcácer i Alcácer és el que te pot clavar, xe, deixa los 90 minuts, Eh, lo que pasa es que ni a un bon rollo també entre Alcácer i Negredo, però, però no penseu que, que quan Alcácer se'n va, un, disculpa, quan Alcácer se'n va, ja se l'oblida i li dona la mà al final a uno perquè ja se n'anava... Ja li passa en el partit del Villarreal, que tampoc li no, fa gens de, de gràcia al canvi. Sí. Yo sí. es que creo que igual que estamos un poco eh, criticando la falta de gol de Negredo, uh -huh. creo que en el grupo Negredo es un chaval excepcional. Sí, ¿eh? sí, eh? tremendo. Tremendo, Miqui. Això les coses com siguen. El que passa és que tornem a lo mateix. En 27 quilos jo mm, més que un animador de grup, el que vull que és un tio que pasa gols. 12 i 45. Fem l'última posa per a la publicitat. Tornem i vos pregunte. Tema de lo que n'hi ha i lo que queda per davant. Resten 6 partits. <laughs> Resten 6 partits. 18 punts en joc. Mínim, mínim... que guanyar sin. Pero tres 3 punts que guardar la nevera. Pero i si es comptes, anem a de la publi. Venga. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante. Un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i 47. La teoria... Ui, m'agrada sí. teoria que ha llançat Jaume, que ara, ara la sentirem, que és que el salt és el jutge de tot. Senyors, el sí. València eh, acaba la jornada a 4 punts del tercer Atlético de Madrid i dos per damunt del quint, que és el Sevilla. El Sevilla hi tenia la possibilitat d'haver igualat a punts amb el València, no li haguera agarrat la quarta plaça, que hi ha moltes emissores nacionals que estan empenyadetes en que si guanya el Sevilla abasta la no. quarta plaça. No. No. no. És per ell, se ho xupla ell. Eh? És per al València, perquè el València empata a un en la nada i li guanya 3 a 1 al Sevilla en la tornada. Per tant, el gol a veràs juga en favor del València. Tot i així, el Sevilla ahir no passa de l'empat a un. És el que en la primera part li pogué caer un, un carro de cos al Sevilla i és el que en la, en la segona part, en l'última jugada, pot guanyar el partit. Les dues coses sí, passaven. Sí, però també el gol se'l fiquen... El, eh, no, el i, també, equip. i també li va treure un punt al Barça que jo pensava que no li ho treia al Sevilla Clar. i després de la primera part aquella que va ser, mira... Per contrari. això ha que respectar el Sevilla de que és un enemic molt considerable. El Sevilla té eh, Europa League i de fet ahir la primera part tot el món coincidís que el Sevilla és que més pesant a l'Europa League en el partit de Granada i en la segona part se té que ficar mans a l'obra perquè se li va el tema de les mans i el València i el Sevilla tenen quasi el mateix calendari per davant Val? Ara revisaré la variació que està en les dues últimes jornades, però sí, sí. equip que va deixant el Sevilla, equip que va agarrant sí, el, el que passa que no l'agarra en casa i l'altre agarra fora, que és el Madrid. Mm. Però està... Queden 6 partits, és equipo. a dir, 18 punts. Un equip que és, per mi, <laughs> el ojo. Està el Bernabéu de per mig la meva teoria és que el València ha de fer davant el Madrid lo mateix que faig al Sevilla en sa casa en mm. cas de guanyar dir, si el València, si el Sevilla li guanya al, al, al Sevilla el València estaria obligat a guanyar en el Bernabéu que són paraules machos mm. ara bé, si el Sevilla empata per contra el Madrid ja no seria problema perquè el València en dos punts però si el gol la veràs empatant o perdent contra el Madrid te serviria no hi hauria cap problema mm d'acord? Hi hauria un punt de diferència, ne dos dos, no és problema. Jaume té la teoria del Celta de Vigo. El, el senyor, Quina és la teoria del El senyor juez, su senyoria... El senyor Tuche, su senyoria, per a tu és el Celta. Però té tant, tant la decisió eh, per al València com la decisió per la Lliga. Uh -huh. Per a mi és l'equip determinant que va fer d'àrbit... I juga contra el Madrid també el Celta. També, no, recibís <laughs> la setmana que ve... Al Madrid. Al Madrid, la... en sa casa. Uf. Sí, sí, no, no, i, és, i a més és un bon equip, i s'està no, jugant també no. la possibilitat... No, no, però a banda que és bon equip, eh? és que està jugant molt a gust, està jugant molt bé, i per a mi, i ho tinc molt clar, que va ser el senyor, su senyoria, i eh? a mm. més, jo ho dic, en la mm. distància. Però per dos, per dos actuacions fenomenals, una del València i l'altra de la Lliga, nada más i nada menos. Sí, sí. I, i nosaltres tenim que rebre, però en casa. I no és el mateix. Jo crec, Manolo, eh, el València sumant 15 dels 18, eh, uh mhm. -huh. jo crec que sí que sí, va estar al quart Jo, Lamentablement, lo que no li arriba és per al tercer, perquè en els meus comptes, per a ser tercer, el València ha de guanyar-ho tot. No. I, ha de guanyar-ho tot. Clar, no, no, no, i ho dic perquè... Ha de guanyar-ho tot i l'Atleti de Madrid, com a mínim, ha de palmar un partit i mig. Clar, no, eh... tampoc és tan difícil. El, el, D'alguna manera, el que jo sàpia té que anar al camp del Villarreal i el Villarreal per lo menos sí, el, el equipo Villarreal, el, el Villarreal, està molt tocat, ja ho sé el, Villarreal no és, eh, té moltes lesions el Villarreal no està mort, va faltar 10 segles el Villarreal desde que Marcelino se s'ha fet republicano levanta el himno de Riego la lesión de Bruno, eh home, determinat, i després és, es que ha vingut Raere sí, sí, sí. però és un equip que tinc respecte, Pero es claro de que después a cada un té que fer els seus deures, Este que també recibir el Barcelona. Millor el Barcelona també està jugant-se la Lliga. El Barcelona igual ja és campió. Bueno, vale, vale. No, no, vull dir-te jo que jo el tercer lloc, lamentablement, el veig molt complicat. Home, clar, és que eh, si no tens assegurat el quart, com vas a ensomniar? No, però vull dir-te, no, no, però n'hi hagués un moment... Eh... Claro, home, si, segons les coses han anat... Clar, segons les coses han anat... I si no... tu el dia al Villarreal hagués guanyat... Clar. Claro, i després l'altre partit que doncs pues, estarien quatre punts més. Miri, que, que estàs molt callat. No, es <clears throat> que ahí influyen mmm, tantes coses. Lo que està claro es que si el València no gana com a mínim cinc partits... Claro Eh, se despide de muchas cosas. Por, mm. por, por lo pronto, casi seguro de la, de la tercera plaza. Después ya veremos. Pero después en el Sevilla, Atlético Madrid, Real Madrid, es que influye tanto. ¿Hasta dónde va a llegar el Sevilla en la Europa, mm. ¿Quién va a ganar, el Atlético Madrid o el Real Madrid? Sí, ¿quién va a pasar? Claro, ya también. Eh, eh, es que, interesa me es, porque... ¿Qué interesa más? Que pase el Atlético de Madrid, que pase el Real Madrid. eso es una bona... Porque, claro, eh, si el Real Madrid cae eliminat eh, contra el València el Bernabéu, evidentemente va mort en l'última opció. Si el Madrid pasa, pot estar despistado. Faena falta teu rival, siempre. sí. y sobre todo... Faena pel teu rival, siempre. El Atlético Madrid está viendo que haciendo las rotaciones que hace le cuesta muchísimo. Y está muy tocado también, Miki, físicamente, mucho trabajo. Pasa eh. Atlético y sigue haciendo rotaciones, probablemente el Atlético no gane cinco partidos de los que quedan. Claro, porque ah, tiene, que arriesgar también. Hmm. Ahora, si pierde, sí. Pero es, es lo que estamos hablando, que el objetivo, el más seguro y el más sensato es ese. Otra cosa que lo otro tenía que ser muy espectacular, ojalá. Ojalá, pero vamos a asegurar la cuarta posición, que es la que tenemos un rival muy respetable, que es el Sevilla. Y lo del otro día fue un regalo, pese a que nosotros no conseguimos botín, pero los dos puntos nos van a venir fenomenal, en principio. Hmm, sí. Miki, ¿qué fas? <laughs> No, eh, un problema en la, en la línea de Miki. Yo estaba mirando ahora el, el calendario de lo que li... El, no sé de te he hecho el repaso. De lo que le <laughs> queda cada per A mí me faltaba per, per la última jornada del, del Sevilla, que es un sevilla málaga Sí, pero... El, el el Málaga Màlaga estar ahí jugándose una posición de Europa League a més, hi ha molta rivalitat. Hi ha molta Màlaga rivalitat entre Màlaga i Sevilla. El Màlaga juga molt bé. El partit que el, Bar el Màlaga juga bé és un equip perillós. Sí, sí eh? però el València juga en Almeria. Bueno, bé, eh, però... No, no, vull dir-te que l'Almeria no que... juga a la vida, però tu, no? En Almeria tu no pots saber com està, si està ja aparcat. És que això és la conya còsmica, Exacte. que a, a hores d'ara no sapiguem què passa en l'Almeria claro, és que és i que probablement fins a juliol no se sapiga el que va passar en l'Almeria, desvirtua de tal Totalment. manera la competició... Totalment. O sigui, és... és després tens que llegir entrevistes sí. en, en Tebas que más, més o menys... Eh, a mi, eh, perdona, eh, segons Tebas o segons Villar tenen tres punts eh, més o menys. Clar, segons, segons eh, Tebas els tres punts són de l'Almeria i segons Villar que aplica la normativa FIFA no te Però tu, fer-li cas a Villar que raó <laughs> sí, no? sí. Bueno, el Atlético de Madrid, de cara a la tercera plaça, encara que estem mirant la quarta, però la tercera, li resten Elx en el Calderón, jornada 33. Papa. Jornada 34 eh, li queda Villarreal, Villarreal. En, el, en el Madrigal jornada 35 Atleti de Bilbao en el, el Calderón el Calderón, en el Calderón jornada 36 Llevant Atlético de Madrid I en la ciutat de València te'n recordes quan l'Atlético de Madrid sí, era sí. campionat i pergué eh? i pergué Correcte. si fa un partit contra el Sevilla igual el Levante li dona feina que siga mm. i en la, en la jornada 37 juguen el Camp ah. Nou Barça... No, no, no, al revés. En el Calderón. Perdó, en el Calderón. No? Mm. I en la última jornada de l'Atlètic de Madrid va a Granada, que també pot estar jugant-se la vida. Sí, bueno, però... Bé. No, no, no. Sí, no, no, clar, com el jo València no dic... en Almeria, sí, sí, no. està clar. A veure, ho dic aixina perquè el mm. que interessa és que el rival que se a enfrentar davant de l'Atlètic de Madrid mm. no tinga tot ja fet per a bé o per a mal. A jo, ja, jo però, quan, ara... quan dic que, la, que li van a ser jugar a l'Ibeta no vull dir i li va guanyar l'Atlètico perquè jugui a l'Ibeta No, no, vull no. dir que no és el mateix la predisposició del Granada eh, jugant-se algo que no jugant-se algo. Però de, com estan els cruces, en l'últim partit de Lliga n'hi hauran els tres que baixen, eh, hauran baixat ja. Tu penses que l'última sí. jornada els tres que tenen que baixar ja han baixat? Estaran ja al seu puesto. Miqui, tu què dius això? Mm. es complicado, pero yo lo que veo muy complicado es lo de la Almería. Lo de la Almería es que clama al cielo, no solo... Ah, eso es una chufla cósmica, Vicky. Que, lo decidan al acabar la liga. Es ah. que si lo deciden... El año que viene lo van, eh, Navidad, para sí, todos juntitos no, la comida. Pero tú fíjate que ya no es porque desvirtúen la liga en este momento. Es que el equipo que esté para bajar o subir y el Almería para bajar o subir, ¿qué jugadores ficha? ¿Para segunda? ¿Para primera? Claro. Ascolta, a dos dies d'arrencar la Lliga, esta temporada no se sabia si el Mus estava en segona o en segona B. Sí, I al Mirandés li passa el mateix. No, no, no ho sabia, no, cada mitja hora estava... Estava, estava en una categoria diferent. O sigui, anava pujant i baixant. Va, sí. Pujava baixava de categoria. Sí, sí, segur. que no, no és seriós, a No és seriós, no és seriós. No és seriós. Mm. No és seriós. I a més, lo de l'Almeria, per, 50.000 euros, no? O sigui, sí, bueno, eh? bueno, per lo que que siga. Que siga. dir, ha sí, sí. una volta tu infringis el límit de velocitat, ja, igual de 10 km per hora que 30. Sí. Ja, ja. Tu tens el la grua uno, sí, i, i el problema no és la multa, és la grua. Correcte. correcte no? Però, però... És que només estava 3 minuts mal aparcat, ja, però t'han enganxat. Però el que comentaven en Miqui, o guanyes 5 partits del 6 o... Això està clar. Sí, sí, però n'hi ha que... Però guanyar. matemàticament això, tampoc. Això li dona al València, en una part, una pressió afegida que és ja no mos queden comodins que tirar, vull dir, ja no podem perdre cap partit, i després, les tres properes jornades, sí que és cert que el València torna a l'escenari on més punts sumar, que és jugar l'últim després de que ho hagin fet els seus rivals, sabedor dels resultats dels seus rivals. Sí. Eh, I és el que dic jo, si estan, el que jo crec que ja estarà resolt, pues, alguna cosa, algun avantatge serà. Ara com és la Lliga, eh? En 10 dies el València juga un partit i ara després en 6 jugarà 3, eh? Granada, sí, sí, Rayo, sí, sí. és tremendo, eh? Sí, però els 3, relativament, ahir el que tens eh, possibilitats complicades és el Rayo, perquè el Rayo no saps, el Rayo no saps de què és El Rayo no saps si, no si, que... si te va eixir me dona. No, no. <laughs> no, és veritat, és que no ho sap, no ho sap. No, però és un eh, equip que saps que, que se va tirar... Que s'obri, exacte. Sí, però si l'agarra la sí, però... ratxa com en Copa, imagina que mos la primera part contra el Madrid del Rayo i li pogué fer una Guanyar, destrossa, claro. que que després... Després ve el que ve. Sí, sí. Bueno, pues eh, això pel que fa al València Club de Futbol, que, eh, com dèiem, eh, en el calendari final va estar la història. Eh, Miqui, eh, tu com a entrenador preferís jugar abans que els teus rivals o després? Es que es muy complicado todo eso, porque tú ahora estás hablando de jugar contra los que están bajando, contra eh, los que no. Y ahora eh, Atlético Madrid-Elche. y Uh -huh. El Elche ha ganado. ¿Eso es bueno para Atlético Madrid o no? Hombre, yo creo que el Elche va molt més tranquil davant un Elche que eh, no, no, li, li no va apretar una, igual. Li contesto una cosa, Miqui. Eh, avui l'Elx, i ha estat tret totes les targetes oportunes per descansar els jugadors que pensen que contra la Madrid el partido el donen com a ah, sí? El... Sí, sí, sí. El donen a estar i van estalviar forces para el rival que creuen que será. Por eso te lo digo. Y ahora el Valencia le gana al Granada, pero el Atlético le gana al Elche. Mm, mm. Ya sabes que ya no son 18 puntos, son de 15. El Atlético con un hacer 11 o 12 ya es que cada jornada que pasa la historia cambia, ¿eh? sí, pero hay que opinar un poquito del conjunto y saber los caminos que tiene cada cual y a partir de ahí pues te haces una idea después sea lo que sea porque el fútbol tú sabes que es capaz de todo los, caminos del señor son inescrutables y yo estoy convencido que va a depender mucho de la jornada europea de esta semana pues mira está bien pendiente ya sí. Miki, ha estado un player como siempre ah, a pesar, también hay que felicitar un amic común a Tete, que en 40 tacos en el que ha pujat a primera división, eh, Miki? Miki. Va a ser el jugador más veterano que juegue en División de Un fenómeno. Dime, dime. Un fenómeno, un fenómeno. El nostre bon amic Tete. Miqui, gràcies. Vinga, vosaltres. Abraç, eh? Jaume, gràcies. Vosaltres. Xavi, gràcies. De res, adéu. Ho deixem demà a dos i mitja Supermurciela con Levante Televisió 97.7 Ràdio. Demà 11 i mitja tornem els de la ràdio. Els de Esports 97 nit. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adéu i fins demà. Vivo mi vida de lo que el camino da. Sigue nuestra radio, escúchanos y siente la emoción. La radio de tu tierra, todos los días. 97.7 Valencia. Aquí comienza Fórmula 97. siete.